Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Evo danas nam je gost u emisiji Juraj Katalenac e, iz mreže anarcho-sindikalista. Sam to dobro rekao? A, sindikalistkinja, no, to je to. Tu smo se našli povodom predavanja koje organizira diskusijska grupa Shout koja se redovito sastaje u Centru za mlade na Gazi. Pa evo za početak e, evo, možemo uopće predstaviti šta to je masa, čime se bavi, koji je, je smisao evo, za sve one slušatelje koji još nisu uspjeli provjeriti ili čuti e, šta to je. Masa je anarcho organizacija koja postoji evo, već dvije godine u Hrvatskoj Dakle, kada kažem anarcho-sindikalistička organizacija, dakle, tu ne mislim nijakakav sindikat, ako bi nekog ovaj dio trenutno zbunio, jer naš, mi još uvijek nismo sindikat i naš cilj je da to postanemo. E, kada kažem anarcho-sindikalistička organizacija, znači da mi e, zastupamo i promoviramo ideje anarcho-sindikalizma, da pa mogli bi da objasniti šta to je uopće anarcho Uglavnom, anarcho je recimo vrsta anarhističke e, misli stavljene u praksu. Dakle, e, anarhisti sindikalisti stvaraju sindikate da, koji su za razliku od ovih današnjih sindikata koje mi je malo pospetno nazivamo žuti birokratski sindikati, oni su organizirani od baze prema e, vrhu. Dakle, glavnu riječ ima članstvo koje sindi, tog sindikata. Sindikat je zasnovan na direktno demokratskim principima, što znači da svi članovi imaju jednako pravo glasa, da ne postoje neki predsjednici, neki izvršni odborni, centralni komiteti, kako god to neko zvao. Također, vrlo je bitno načelo federalizam, to je da da svaka grupa u određenom, bila ona regionalna, lokalna, ima svoju određenu autonomiju djelovanja. Dakle, potom se anarcho ra razlikuje vrlo bitno od današnjeg tog recimo birokratskog žutog sindikalizma jer ovdje u, se ide na to da radnici sami donose odluke o, o svom radnom mjestu, o svojim lokalnim zajednicama, da im neko drugi ništa ne, ne dirigira. Pošto anarcho-sindikalizam je anarhistički smjer ideal. Dakle, krajni cilj je preobrazba društva u e, e, slobodno društvo u kojem nema hierar, e, kojem, kojem nema države kao hjerarhijske strukture koja dakle stavlja jedne iznad druge koje stavlja druge ljude u mogućnosti da naređuju i da upravljaju životima onih drugih koja, koja stavlja manjinu nad većinom i kapitalizma kao ekonomskog sistema u kojem mi trenutno živimo u koji stvara klasne podjele dakle mi se zalažemo za društvo protiv toga i u tom smjeru anarcho ima uvijek da dva smjera djelovanja. Jedan je trenutni, da radnici se samo organiziraju i svojim vlastitim akcijama izbore ono što oni žele na svom radnom mjestu. Dakle, ako im neko ne, ne isplaćuje plaće, radnici ne idu ni u kakve sada tu pregovore preko nekih predstavnika koji zapravo gledaju kako da izvuku svoju korist, nego jednostavno svojim direktnim akcijama e, se izbore za ono što njima pripada, a krajnji cilj je dakle ta preobrazba društva. Evo, nadam se da sam to nekako uspio sad u par rečenica. Evo rekao si i e, smisao je da se radnici direktnim akcijama izbore za svoja prava. Pa evo ko, konkretno kakvim se radi direktnim akcijama? Dakle kad kažemo direktna akcija to može zvučati kao neki terorizam, ali to nije to, jel? Mislim anarhizam sam po sebi humana ideja i njemu nije cilj uništavati anarhisti žele promijeniti, uništiti određene represivne strukture. Sad, kada kažemo direktna akcija, E, dakle, direktno se zove zato što ljudi uzimaju, nazovimo tako to, moć u svoje ruke. Dakle, umjesto da se e, sudbina naša prepusti nekim strukturama, tipa sad povjerenik sindikalni pregovara sa poslodavcem, pa onda oni e, zajedno trguju sa nekim pravima, sa nekim e, ustupcima. Jednostavno, ljudi uzmu stvar u svoje ruke. E, dobri primjeri tih e, direktnih e, akcija u smislu anarcho-sindikalizma su, na primjer, zauzimanja radnih mjesta, na primjer, sabotaže u slučaju da, to je sabotaža kao je najekstremnija metoda, u slučaju da ne dobiva se plaća, na primjer, da su uvjeti rada jako loši, da se radnici baš izrabljuju u najgorem smislu, u tom smislu onda radnici poduzimaju te neke određene mjere kao što su štrajkovi te sabotaže kako bi izborili svoja prava i e, prava snaga uvijek leži u broju i u složnosti tih dakle, radnika, radničke klase. Koliko je to u praksi sada moguće obzirom da znamo da su radnici, pogotovo danas u današnjem svijetu, ne navikli funkcionirati, raditi bez nekih autoriteta od koji će im govoriti šta i kako trebaju raditi, nego uglavnom su učeni još od e, vrtića i osnovne škole da se sluša i prati onoga, znači od uzgora neki autoritet. Možemo to gledati uvijek e, i dati neke strane primjere e, ili neke domaće primjere. Nakon sindikalistički pokret jako je velik u svijetu, ima neku tradiciju. U Hrvatskoj trenutno nema, a i tako da tu ne možemo govoriti o baš nekoj primjeni tih principa. No, na primjer, evo, u Španjolskoj gdje je trenutno naj, najveći sindikat CNT, ili, mm, evo da uzmem neki manji primjer. Po... žuti ili anarhistički? Ne, to je, to anarhistički sindikat poznat e, još iz, e, po tome što je inicirao revoluciju iz 1936. No, ne bih baš sad tu bio u tim, recimo, prošlosti, nego da se sredotočim na sadašnjost. Dakle, dakle, ta organizacija u, Španjolskoj ima dosta veliko članstvo i oni svojim načinom rada uspivaju, uspjevaju izboriti ono što žele uzmemo li primjer, na primjer u Poljskoj trenutno isto djeluje jedna slična grupa, zove se ZSP, dakle oni isto su na primjer organizirali su akciju za ukidanje naplaćivanja javnog prijevoza i slične takve kampanje, trenutno evo rade akciju protiv e, jednog restorana te zdrave vegetarijanske hrane koji ne, isplaćuju radnike i tjera ih da rade po 10-11 sati prekovremeno bez plaćanja. To daje i tekako rezultate. E, no, ako pogledamo u Hrvatskoj, dakle tu nemamo taj neki anarcho-sindikalistički pokret i sami to, no radnici su u nekim slučajima jednostavno prepoznali te neke metode, dakle glavne metode direktnu demokraciju e, i tu direktnu akciju i samo organizirali su se. Imamo primjer u Varaždinu kada su zauzeli radnici ITAS i trenutno su stavili svog stečajnog upravitelja kojeg su oni htjeli. Imamo i primjer, evo, e, na primjer sam sa u Kutini isto su se radnici organizirali sami izborili za za svoja prava, za svoja radna mjesta. Te, metode koje su oni koristili jesu povezane sa sindikalizmom iako oni to, nisu. Dakle, ono nisu nisu to... mase ili da je tu Ne, ma ni, u, ni, ni u kom slučaju, ni u kom slučaju, to je bilo puno davno i ne želim nikako to govoriti, niti povezivati sa ovom, recimo, dakle, anarcho-sindikalizmom u tom kontekstu, nego samo hoću reći u praksi da su radnici više puta sami sebe organizirali i pokazali kako oni mogu se izboriti za svoja prava na te neke metode na koje anarcho-sindikalizam ukazuje. Što se tiče tog nekog, recimo, stava radništva, nekog tog mentaliteta, mislim, to je stvar jednostavno koja se treba graditi. Trenutno je istina da ljudi jesu nekako, recimo, depresivni, beznadni, apatični, no to je zbog jednostavno tijeka vremena. Krenimo od privatizacije 90-ih, kako je to sve išlo, kako kako su brzo nekadašnja poduzeća propadala, jednostavno ljudi su bačeni u tu situaciju, onako veliki nagli niz promjena na loše što se tiče njihovih radničkih prava i jednostavno to je uvjetovalo tome, no to ne znači da su ljudi izgubili taj želju za borbom. evo vidimo trenutno u Splitu sa željezarom, pivovarom, dakle ljudi zauzimaju te svoje tvornice i žele pristeliti... E, šefa da im ostavi radna mjesta, da ispune ono što oni žele. E, pa kako vas prihvaćaju radnici, jel ste kao masa baš imali e, direktnih kontakata, susreta, jeste radili nešto na nekim akcijama baš sa da. Ono, dakle, radnicima, okupljenima? dakle u okviru neke tvornice, poduzeće ili slično? Da, jesmo radili smo, napomenuo bi opet da mi postojimo dakle dvije godine, tako da, a pošto sam rekao da smo onako sindikalisti, mislim da je svakome jasno da mi nismo neka ono glomazna organizacija. No imali smo i tekako kontakta sa radnicima još 2008. 10. mjesec smo imali akciju vezano uz trgovački lanac Getro. Tada je Dakle, Getro, vlasnik je otpustio 300 radnika i mi smo izrazili akciju solidarnosti sa radnicima i rekli im da je možemo u svakom slučaju, ako žele neku akciju, ako žele prosjet, u tom smislu pomoći. No, tu nije bilo komunikacije, a pošto mi kao anarchosindikalisti se protivamo tome da mi budemo neka avangarda koja ljudima govori šta, kako, tu uskače, da, kao što na primjer slučaj sa bolševicima i slično, dakle mi za to nismo, mi smo zato da se ljudi sami organiziraju zato što oni e, sami osjećaju potrebu za tim. I mi tu možemo pripomoći sa nekim znanjem koje smo stekli u praksi, ovo, ono, s nekim vezama s medijima, slično stvari. No, ako ljudi ne žele to, tu onda nema smisla da se tu forsira. Tako da u ovom slučaju ništa nije bilo. Isto tako smo djelovali dva puta protiv Kina Broadway koje ima već naviku ili praksu da zapošljava studente preko student servisa, da studenti rade 2-3 mjeseca i ne dobiju ni kune. I mi smo tu, jer je jedan od naših članova imao problema, nije dobio plaću i mi smo e, pokrenuli manju medijsku akciju i on je već dobio sav novac koji mu je dugovan. Drugi put kada smo to pokrenuli, drugi put je bio veći broj studenata, no oni su nakon nekog vremena izgubili interes za to, nije im se recimo <laughs> više dalo i tako da opet nema smisla da mi preuzimamo borbu onih koji se sad tu neće. Imali smo isto tako e, u Puli Oriana DOO, dakle riječ je o trgovini tkanina i ta radnica nije ispočivala određeno vrijeme i pokrenuta je tu akcija i tu su same radnice nas kontaktirale i mi smo putem medija i putem e, naših prosvjednih akcija zahtijevali da ona tim radnicama isplati plaće. No ona se pravdala da ni ona sama nema novaca, vamo tamo, kako to uvijek svi šefovi nemaju novaca i tako. Policija je tu uspjela onako zastrašiti radnice koje su na kraju odustale od tog svega jer su se recimo eto uplašile. Dakle, to su trenutno nekako naše akcije vezane uz... Znači vi tu djelujete više kao, kako se to voli reći, u ovom korporativnom svijetu, consulting služba za obespravljene radnike. nije baš tako. Dakle, mi smo organizacija koja djeluje u tom nekom smislu i mi, mi jednostavno pokušamo ljudima objasniti neke dakle, stvari koje mi zastupamo. Mi, mi nismo onak tu neka služba, ono nazoveš pa ovo ono, ne, ni u tom smislu ni ne želimo djelovati. Mi želimo e, jednostavno djelovati trenutno na gradnju te svijesti, jednostavno da jednog dana bude, e, uspijemo ta anarchosindikalizam prezentirati ljudima, da budemo dovoljno jaki da ostujemo sindikat, sindikalnu konfederaciju temeljno na tim anarchosindikalističkim principima kako bi jednostavno mogli jače djelovati u toj borbi na radnom mjestu. A kako to ide sada anarhizam e, koji zastupa neku horizontalno, kako se to voli reći, demokraciju i e, sindikalizam na kojeg smo navikli dakle sa sindikalnim vođama, sa nekom e, hijerarhijom, dakle ono čvrsto ustrojenom, zna se ko je predsjednik, ko je tajnik, kako sve funkcionira cijela sindikalna organizacija sa svojim podružnicama. Uvijek je neki mi da je to nešto neorganizirano ili da je to nešto što inzistira ono na ne znam, na nekim utopističkim e, mislim, mentalitetu ljudi da jednostavno da su svi ljudi savršeni to, no ne. Ana, e, sindikalizam je dakako čvrsto jedan pokret ideja koja teži čvrstoj organizaciji. No, ta organizacija nije utemeljena na hjerarhiji. Glavnu riječ u svakom anarhističkom sindikatu, to sindikatu, pošto to nije nešto u sasučanju samo anarhisti, što je velika praksa u svijetu, da e, su mnogi radnici koji ne dele te stavove unutra, ali jednostavno vide da je to jedini način na koji se mogu izboriti za sva prava. U, uglavnom, ovdje u anarhosindikalizmu sindikalizmu Glavnu riječ imaju radnici, članstvo. E, dakle, sve odluke se donose direktnim demokratskim putem. S tim da e, postoje uvijek svaka grupa, ima svog delegata koji ne smije e, ništa odlučivati, nego jednostavno prenosi mišljenje dakle cijele te grupe, ako je neka rasprava na nekim većim ono, razinama din, jednostavno ne može milijun ljudi prisustovati. Što se tiče nekog ustroja, dakako da anarcho-sindikalisti imaju funkcije tipa tajnik, internacionalni tajnik, blagajnik, e, no te funkcije su pod imperativnim mandatom. Što znači da taj tajnik, blagajnik šta god je, on ima izvršnu funkciju da izvršava odluke koje je odlučila cijela organizacija. Znači koje je plenum. Recimo, evo, plenum da povežemo sa student, studentima i tim načinom. Dakle, da, kako je da, plenum... Da, malo da se i nekako može vizualizirati jednostavno. Da, e, može, pošto je ta riječ poznata. Dakle, e, to je plenumski način odlučivanja i oni izvršavaju čisto odluke organizacije. On nema pravo da sada tu radi nešto na svoju ruku, da on se tu nešto trguje s nekim, nego jednostavno ne postoji li tu opet opasnost da znači, anarhistički sindikati ili anarkosindikati sindikati opet prerastu neku masovnu organizaciju kao i ove protiv koji se borilo ili dakle ovi sindikati koje ste evo rekli da izvojete pa, žuti sindikati. Pa anarkosindikalisti sindikalisti teže tome da prerastu u masovnu organizaciju, ali svejedno da ti... Ali po strukturi, dakle... Da, a, e, e, ako što se tiče strukture, ne, ne postoji, zato što je taj tajnik, kako sam rekao, ima imperativni mandat on ne može ništa odlučivati, njega ljudi mogu smijeniti u svakom trenutku kada on pokaže neke, recimo, te diktatorske sklonosti da on sam sve na svoju ruku odlučuje. E, sam anarchosindikalizam je e, ustrojen tako, ta ideja i organizacija da tu postoje jasni mehanizmi koji govore o tome tko je tu glavni. Glavno je članstvo, glavni je recimo plenum. E, što se tiče ovih sindikata koje nazivate žutima, e, imate li neku suradnju s njima ili bar ne, kontakte? Ne, mi nemamo suradnju s njima. imamo određene kontakte sa manjim sindikatima, dakle sa određenim manjim i regionalnim sindikatima, no sa tim žutim sindikatima jednostavno nemamo kontakte, nemamo potrebe. E, što se tiče same mase u e, Hrvatskoj, općenito anarhističkog pokreta za koji sad već znamo da postoji već jedno bar 20. godina ovdje u Hrvatskoj i sve nekako jače sve se češće i više priča o tome. Sad zadnje dvije godine tu je i masa. Pa kako ste se raširili, koliko zauzimate prostora u Hrvatskoj, kojim ste gradovima aktivni? E, masa se sastoji od lokalnih grupa. Dakle, lokalne grupe su recimo naša baza. Mi trenutno imamo lokalnu grupu u Zagrebu i, lokalne, i dvije lokalne grupe, jedna u Rijeci još i lokalna grupa u Puli. Isto tako imamo neke manje recimo instance za one koje ne uspiju zadovoljiti kriterij da osnuju lokalnu grupu, tako da imamo e, dakle još članove u Zadru, Osijeku, Splitu i u Karlovcu i Dubrovniku. Sada ćemo uskoro imati svoj dakle kongres je idući tjedan i na tom ćemo vjerojatno primiti dvije nove lokalne grupe, jednu iz Osijeka i jednu iz Splita. Tako da će nas onda, onda ćemo imati dakle pet lokalnih grupa i tu smo dosta e, rašireni po Hrvatskoj, evo, na sve strane. Dobro, što se tiče da lokalnih ovoga tih, odnosno regionalnih centara, to, to znači je pokriveno što se toga Pa da, mislim, e, u tim regionalnim centrima ima najviše ljudi, tu su, tu jednostavno i ima anarhista, lakše, lakše se ljudi spoje zajedno, lakše se organiziraju i onda lakše funkcioniraju zajedno. Pa evo rekao se da imaju Karlovcu isto. Da. E, ta podružnica ili kako? U, Karlovcu su recimo lokalni kontakt, to nam je niža instanca od lokalne grupe i dakle pa oni su dosta recimo aktivni i, i, surađuju evo puno s nama iz Zagreba. Dakle, naš, naš recimo nekako zadatak u Zagrebu je da njima pomognemo da si, osnuju svoju lokalnu grupu ovdje kako bi, kako bi mogli što bolje, što samostalnije i efikasnije djelovati? A osim e, os, grupa od regionalnih i lokalnih, e, jeste povezani s nekim drugim organizacijama, primjerice udrugama civilnog društva, studentskim e, nekim zborom ili s nekim studentskim organizacijama ili nešto slično. Pa kao takvi nismo povezani s nikakvim tim NGO udrugama, niti sa političkim organizacijama, no aktivni smo unutar studentskog ovog pokreta koji je rezultirao svojim dvije blokade. Unutar toga smo, dakle, aktivni, no to je jedan širi društveni pokret. tako da mi s njima ne surađujemo, nego smo dio unutar toga. A kako općenito gledate na jačanje e, civilnog društva sada u, recimo, posljednjih nekakvih deseta godina se to već može osjetiti u Hrvatskoj? Zavisi što se pod e, tim civilnim E, društvo onako smatra. Ako smatramo civilni društvo koje se iskazuju kroz razne udruge i slično, mislim, tu baš i nemamo nekakav poseban stav. To je jedan sasvim normalni proces koji se mora dogoditi kako bi Hrvatska ušla u Europsku uniju. Tako da to čak i vlasti odgovara i ona to i potencira, jer recimo razvijeno civilno društvo je tekovina liberalne demokracije, liberalne misli i to je tu nužno. No ono što, smatramo dobrim, pozitivnim je sam angažman građana u različitim tim recimo inicijativama, ako grupama i slično. Uzmemo za primjer studentski pokret, što je nešto vrlo pozitivno i E, vrlo nam je drago što smo dio toga, dakle da se konačno studenti krenu, aktiviraju i izbore za ono što zapravo cijelom društvu odgovara, jel te studente financiraju njihovi dakle roditelji koji, kojima isto tako e, je poveć, naglo povećanje tih e, troškova, upisnina, samih tih plaćanja fakulteta. I da, troška studiranja. No, a isto tako, na primjer, ako u Zagrebu vidimo oko ove Varšavske što je bilo, isto tako e, je vrlo pozitivno da e, se građani suprotstave devastiranju njihovog grada koji pripada njima, ne nekim kapitalistima koji su odlučili tamo graditi svoje neke E, često se priča, dakle, anarhizam zadnje vrijeme se sve više čuje, dakle, za tu anarhizam, anarhističke ideje i slično. S druge strane ima stručnjaka koji govore kako je anarhistička ideja zastarjela i kako to uopće više nema sada smisla pričati o anarhističkoj ideji da je sada ovoga došlo novo doba 21. stoljeće i da su te ideje ono pokopane još tamo u 19. stoljeću i, kraj, e, i početkom 20. Mm, što se tiče dakle stručnjaka, mislim sve ovisi zbog čega oni to pričaju. Da li pričaju zato što nisu pročitali u životu niti jednu niti jedno teoretsko dijelo vezano uz anarhizam, za, za, pa nemaju pojma uopće što anarhisti zastupaju ili zato što zastupaju neke svoje druge ideje pa žele jednostavno poniziti sve ostalo. Anarhističke ideje reorganizacije društva sigurno nisu zastarjele i neće biti zastarjele sve jer one ne ovise o nekom tom kontekstu vremena 20. stoljeća, 21. 19. stoljeće. Istina je da možda neke ideje recimo kod anarhosindikalizma sindikalizma jesu zastarele tipa reorganizacije na industrijskoj nekoj bazi, zato što je danas sve pre, prebačeno u treći sektor. No to je samo jedan mali dio, to je samo mali dio te forme, sadržaj još uvijek isti. Na istim principima se bilo koja djelatnost društva, na primjer, može organizirati. I sve, dakle, te ideje neće nikad biti zastarele, niti će ih nestati, one će biti cijelo vrijeme tu prisutne, sve dok postoji kapitalizam, sve dok postoji država koji jednako, dakle, izrabljuju ljude i dozvoljavaju taj sustav u kojem manjina upravlja većinom pa kako vidite da će se razvijati društvena situacija na ovim prostorima? Evo sada, bez obzira šta e, vlada kaže da polako vidi izlaz iz krize, mediji i ono što vidimo oko, na, oko nas, dakle sve veći e, broj nezaposlenih, to baš i ne potvrđuje. Kako je vaš e, pogled općenito na razvoj cijele priče ovdje? Ovo što se dešava danas se desilo i prije. Kapitalizam stalno ulazi u krize, nekako se uspjeva uvijek izvući van i nastaviti dalje po starom, no opet će rezultirati jednom idućom krizom. Kao što vidimo, trenutno je mnogim e, radnicima stvarno došla voda do, do grla, jednostavno se kreću boriti za svoja dakle, radna mjesta. Evo, na primjer, pivovara i željezara trenutno u Splitu ili seljaci. E, ja se nadam da će oni tu uspjeti e, što više izboriti za sebe, a da će ih što manje od određene strukture i određene njihovi, recimo, predstavnici zlouporabiti to i preveslati na takav način. Što se tiče razvoja događaja, mislim tu, tu je nemoguće dati neku sada analizu, neko predviđanje i mislim da ni nema koristi od toga. Jednostavno treba djelovati sada da bude što bolje za nas, nas, a ne za vladu ili kapital koji pokušavaju samo što više novaca ostvariti, što više sebe zaštititi. Ok, evo sad smo pred, sam kraj, e, malo sada opet da se vratimo samo na masu. Na koji način se može doći do informacija o vašim aktivnostima, eventualno uključiti se u vaše djelovanje? Najbolje se može uključiti tako da odete na našu web stranicu koja je www.masacrticahr.org. Tamo možete vidjeti i tamo su vam kontakt naš, dakle broj telefona svake lokalne grupe i jednostavno tko god je zainteresiran može se javiti svojoj dakle, lokalnoj grupi, a u slučaju da je negdje gdje ne postoji e, lokalna grupa mase ili lokalni kontakt, jednostavno pošalje tajništvu mase i ona će s njim stupiti u kontakt. Ok, evo sad e, više manje smo e, sve rekli, ja pretpostavljam da ćemo se mi čuti i sa karlovačkim ovoga ogrankom. U jednoj od sljedećih emisija ćemo predstaviti dakle Karlovački ogranak mase. Želim vam puno uspjeha i vama i radnicima da se ovako čim više, čim bolje i, čim uspješnije izborite za pravo. Hvala. E, cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras u emisiji Sektor 3. Možete nas slušati dalje na našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili ko ne stigne pogledati gore na domatski.hr E, gdje se nalaze podcastovi ove i svih dosadašnjih emisija. Lijep pozdrav i želim vam ugodan ostatak večeri.